الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين خوب درسي هجدهم أسكتوب فقه فقه السر بابي نهم در بابي نجاست ها چه چیزها نجيس است خبیث است ناپاک و مكنا وكيفية, و و چگونه پاک کرده میشه و هر یک نجاست به خودش صفت کیفیت خاص داره برای پاک کردن نجاست دین اسلام وقتی که دین پاکی هست به با خاطر امر کرده است و پاکی و پاک بودن و دور بودن از نجاست ها و چیزهایی که خبیث و ناپاک است خب اکنون نجاست ها چند قسم شود و چی هر نجاست میگن در شریعت اسلامی در کتاب فقه خوانده می شود در همین باب بگوید و فیه مسائل المسألة الأولى تعریف النجاسة و نوعها اول میگه در باب مساله اول تعریف نجاست نجاست خودش چی میگن و بیان نوعهای او النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها نجاست چرا میگن هر چیز عین یعنی همون شیء که با خودش جرم داره هر نجاست هر آن چیزی است هر عین و هر جرم داره هست که مستقذره خبیس است مستقذر نپاک میگه خبیس و امر بجتنابی ها امر کرده سریعت به دور بودن از همین چیزی نجیست مثل مثلا مثل پیشا و مثل خون و مثل همین چیزهایی که نجیس هست مستقذر است بد است خبیث است و امر کرده که سریعت دور بودن از او و پاک شدن از او را خوبی بود تعریف نجاست نجاست هر چیزی خبیث هر چیزی بدی که شریعت امر کرده از دور بودن او را و جرم داره جرم یعنی چیزی که مایع نیست مثلا چیزی حکمی نیست بخی میگن نجاست دو قسمه بگد و هی نوعانی نجاست ها در شریعت اسلامی دو قسمه نجاست عینیه او حقیقیه وهي التي لا تطهر بحال لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول نجاسات میگن دو قسمه یکی نجاست عینی یا حقیقی میگن نجاستی که عینی هست یا حقیقی که وهی التي لا تطهر بحال هرگز پاک نمیشه همه خدی همین عین همین چیز جرم همین چیز خودش نجیس هست او را پاک کرده نمیشه خوب مثل مثلا نجاست خر یا یا دم یا خون یا پیشاو مثلا پیشاو خودش همین عین پیشاو خود پیشاو نجیسه را یعنی پاک کرده نمیشه و مثل خون همین خیل خود خون عین خون بلا وقت إلى مجال نجاسة عيني يحققش مجال خب ديوم نوع النجاسات نجاسة حكمية وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة خب ديوم نجاسة نجاسة حكمية مجان حكما نجاست هست ناپاکای خبیثای لیکن عینی نیستای این میگه و امر اعتباری یقوم بالاعضاء نجاست حکمی چیزهایی هست که ایرا نجاست اعتباریش میگن و نسبت همین انسان در اعضاهای مخصوصش باید پاک کرده شود یعنی ایرا به تاجیکیش بتارتی میگن بتارتی این نوع ناپاکی هست لیکن ناپاکی حکمیه نه اینکه مثلا عین انسان که دست سروش بین مثلا نجیس های ناپاک های اینا باید بشونه بلکه اینا میگن معنویش میگن نجاست حکمی معنوی میگن یعنی يعني مقصد اینکه اینا شریعت همین خیلی حکم کرده گست و یمنع من صحت الصلاه مدوم همین عضوها را نشوا نمازش صحیح نمیشوا خب و این نجاست حکمی در بر میگیره دو نوع را یکی حدث اصغر به طهارتی میده که تازه کردن او یزول بالوضوء پاک کردن او با طهارت کردن یعنی آدم حدثی حدث نوت ناپاکی میگن لیکن معنوی هست حکمی هست نه اینکه مثلا چیزی خبیثی باشد در دست و پاش او را باید نه بلکه این معنای هست شریعت امر کرده برای شستن همین اعضاها تا اینکه انسان پاک شود برای نماز خواندن و الا پاک است یعنی اینکه نجیس نیست خب میگه مثل این حدث اصغر از بین برده میشه یا پاک کرده میشه شود به طهارت کردن کالغایط بسی ایسانی که حاجت خانه در آمد پیشاو کرد یا از عقیب به هر حال اینا میگن طهارت شیک است یعنی به طهارت شد این ناپاک است زیادی چی زیادی این که برای نماز خواندن و دیم همچنین حد نجاست حکمی در بر میگیره حدث اکبر را اکبری که پاک میشه تازه کرده میشه یا پاک کرده میشه به آوازی کردن کل جنابتی مثل آدم جنوب انسان جنوب ناپاک است ناپاکی یعنی ناپاکی حکمی یا معنویش بگن خب پاک کردن از نجاست از جنابت به چی است و آوازی کردن این حدثی چی میگن حدث اکبر حدث یعنی ناپاکی به طهارتی به اکبر و چی میشه به جنابت شدن جنوب شدن پاک کردن سینه و عین با آوازی کردن است خب همین نجاست ها در شریعت دو قسمه یا نجاست عینی هست عین همین چیز خودی همین چیز همین نجیس های مثل پیشا و خون و اینوای یا اینکه نجاست حکمی هست که باید ششته شود اگر حکمان ششته شود حکمان نجیس است اگر چی در ظاهر نجیس نیست اگر چی در ظاهر نخبیس و نپاک نیست خب برای چی ششته می شود این حکمتش مخفی هست یعنی در طورت چرا همین اعضاهای مخصوص ششته می شود دیگر جاها نه مثلا به خاطر وقتی که شریعت امر کرد حکمت همینه که سمعنا و اطعنا بگویی اینا نجاست چه چی میگن نجاست حکمی به چی شود؟ یا به جنوب شدن یا به طورت شکستن خب میگد اکبر مؤلف میگد والاصل الذي تزال به النجاسه هو الماء وهو الأصل في التطهير لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به خب اكو به چی چیز پاک کردمش از همین نجاست ها خواه خب، معنوی هست خواه خب، عینی هست یعنی مثلا در در جسمش یا در لباسش فشار رسید یا خون رسید یا چیزهای نجیس یا اینکه مثلا برای پاک شدن به این معنا از نجاست حکمی به طهارت کردن یا آبازی کردن با چی میشه؟ میگه اصل در باب پاک کردن اصل میگه آب است در باب پاک شدن از نجاست ها خواه معنوی هست خواه عینی به آوای اصل تطهیر یا اینکه پاک کننده رقب یک این پاکی آوی هست و هو الاصل فی تطهیر میگه اصل در باب و اصل پاک شو کننده اصل در باب پاک کنی ها از نجاست ها این آب است دلیلش چیز دلیل قول الله سبحانه و تعالی هست که میفرماید و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و نازل میکنه الله سبحانه و تعالی بر بالای شما از آسمان آب را ليطهركم به تا اینکه پاک بسازد شما را به همین آب اصل همین آب پاک کننده است انسان را خواه از نجاست عینی باشه در دیست باش این وای ازالت الخبث میگن دور کردن خبث ها یا اینکه برای برای زوال الحدث باشه یا ازالت الحدث یا اینکه بتارتی را به هر حال اصل در باب پاکنی ها این آب است و هی علی ثلاثه اقسام و این نجاست ها میگه سه قسمه بعد هر یک نجاست از ذکر میکنه در حقیقت دانستنش مهمه برای فهمیدن مسائلش که هر یک نوع نجاست به خودش طریقه پاکنی داره یا اینکه هر یک نوع نجاست صفت خاص داره برای انسان دانستنش به حد مهمه و ای میگن نجاست ها بر سه قسمه یکم قسمش نجاست مغلظه و هی نجاست الكلب و ما تولد منه نجاست میگن به سه قسمه یکم سه میگن نجاست مغلظه نجاست غلیظ یعنی نجاست سخت نجاستی که بسیار بزرگه نجاست بزرگ و غلیظش میگن نجاستی که خیلی نجاستش سخته این مثلا میگن این نجاست کدام است نجاست الكلب و نجاست الكلب گفته و خنزیر هم دقیق آخره و نجاست کلب ناپاک نجیس بودنی ناپاکی سگ ایرا نجاست مغلظش میگن به خاطر که وقتی که هر این وقتی سگ در از ستیل یا از ظرف آب خود هفت بار شسته میشه به خاطر که نجاست نجاست غلیظه به خاطر همین غلیظ یعنی نجاست سخته خیلی نجاست بزرگه خب و همچنین خنزیر هم خوگ هم در حکم همین نجسد خوگی هم نجسد مغلظه است و ما تولد همین و آنچه که پیدا شده است از نجسد همین تک یا از خوک مثل مثلا آب دهن سک یا همچنین نجا... سک. سگ همه اینها نجاست مغلظه هست خب یکم نجاست قسم اول نجاست همین نجاست نجیس بودن کلب نجاست نجاست غلیظ است یا خنزیر خب دیمش میگه نجاست مخففتون دیم قسمش نجاستی که آسان و سبوک شده گیه نجاست چه سبوک که آسانه که کمه یعنی و هی نجاست بول غلام الذي لم يأكل الطعام ای کدام نوع نجاست هست نجاست کودک پسر بچه‌ای که لم طعم الطعام طعام خوردگی نیست یعنی شیرخواره هست یعنی که پسری پسر یعنی دختر نباشه و دیم اینکه شیرخوره باشه به این معنی طعام خور نباشه چه خیلی میفهمی ایره قایده شیرخارگی یعنی اکثر طعامش از شیر مادرش باشه ایره شیرخاره میگن 70 80 فایزش مثلا از شیر مادره بخیر اگه اون بسکویت دبرش میخوره ایرم شیرخاره حکم شیرخاره هست لیکن اگر عکس شید یعنی مثلا 80 90 فایز اوقات بخوره و شیر کم بخوره 10 15 20 فایز ایرا شیرخاره نمیگن به خاطر همین حکم در حالت فرق میکنه خب چرا ایران نجاست مخففش میگن مخففه یعنی سبک شدگی آسان شده به خاطری که در این ششتن این مخصوص است حالا شاید بگوید ششتن این طریقه ششتنش این فقط تنها کفایه میکنه چی او چوشیدن کفایه میکنه در این باره ده حدیث است یکی پر حدیث صحیح اول روایت مسلم است که یک کودک آورده شد آره، روایت میگه خب پیش پیامبر صلی الله علیه و آله کودک را آوردن در قچاقش اچاقش گرفت پیامبر صلی الله علیه و آله در بغلشون با این کودک پیشو کردن در حالی که مثلا شیخ خوره بود پیامبر صلی الله علیه و گفتن آب بیاره آب آوردن چاشیدن چلچه کردن در لباس به همه تمام کفایه میکنن برای مخففه شد خب دیومش میگه بعد شرط دیگه میشه این که باید خورا باشه یعنی اگر تو خوره نباشه و پسر نباشه دختر باشه یعنی در حالت حتما ششته میشه حکم نجاست کلا نمیگیره پیشا باشه خب پیشاو که گفت معلوم شود که از عقب میبرامگیش این در حکم نمیگیره فقط این پیشاوش خاص شده که است چه حکمت داره حکمت چیز الله سبحانه و تعالی تره سمعنا و اطعنا میگه حکمت همین بس است که انسان اطاعت کنه لیکن بعض علم ها حکمت ها ذکر میکنن بگم به که پیشاو پیسر هر طرف نمیره و نمیچوشه و از دختر میچوشه تید میشه بعض میگه دختر پسر بسیار آدم وجود میکنن تا این محبوب است تا اینکه دشوار نشوه و دختر کم آدم وجود میگه به هر حال بعض علم و حکمت ها ذکر کرده گستم بعض از ها البته والله اعلم باب این حکمت حقیقی است یعنی خب همین سمیع و اطعنا حکمت حکمت بزرگه خب سیم نجاست نجاست متوسطش میگن متوسطه یعنی میانه نجاستش نجیسیش ناپاکیش خبیسیش میانه هست نه غلیظی بده سختی بد و سختی بده مثل کلب و خنزیر و اینوای نه همچین خفیفی بده و هی بقیه النجاسات میگه باقی نجاست ها و دیگه نجاست های متوسط میگن مثل کلبولی و الغائط و المیتتی مثل مثلا پیشاو و الغائط غائط هر آنچه که از عقیب انسان میبره و غائط میگن و المیتتی چیزی خود مرده زی حرام شدگی خود مرده هم این یعنی هم نجیسه نجاستش متوسطه متوسط یعنی اینکه حرامه فقط همین که متوسطه درباره استعمالش خب اکنون بعد میگه المسألة الثانية الاشياء التي قام الدليل على نجاستها چیزهایی که دلیل ثابت شده است به نجیس بودنش یعنی در شریعت اسلامی در قرآن یا حدیث آمده است که همه چیزها نجیسه خب چیزهای پاک چی به حد بسیار او را پاکار ذکر کرده میشه هر چیزی که شریعت گفت ناپاکه او ناپاکه لیکن دیگر چیزها چی دیگه پاکه بعد پاک در مثال آورده نمیشه به خاطر پاک ها را همش حصر و قصر کرده نمیشه به خاطر خیلی زیاده بعد آن چیزهایی را که شریعت نجیس گفته است همون چیزها را ذکر میکنه میگه چیزهایی که دلیل ثابت شده است برای نجیس بودن او که شستن و پاک شدن از او واجب است میگه اول بول الادمی و عذرته و قیئه الا بول الصبي الذي لم ياكل الطعام فيكتفى برشه یکم چیزهایی که نجیس است کدام دادن دست این دست متوسط یعنی متوسط فقط میانه هست و این مال در حرام بوده و به نماز کردنش و این اتفاق هست باول آدمی پیشاوی آدم پیشاوی آدم خو مرد خوازن و عذیرتو عذیره نجست چه میگن از عقب میبرمگی و قیعه پرتافتگی چیزی که پرتافت پرتافتگی قی شدگی هم حرامه و نجیسه درباره چی درباره خوردن یعنی درباره خوردش نمیشه نجیسه درباره نماز کردن چی بعضی فقها میگن مطلقاً نماز میکنه یا خواه کم باشه خواه بسیار خواه به پوری دهان بیا یا نه راجح همینه که اگر از تو قصدن کرده باشه و پوری دهان یا به نماز هم میکنه و همچین تارت هم میشکنه و قول بعضی علما و روزه را میشکنه درباره روزه پیامبر صلی الله علیه و سلام درباره قی پرسیده شد گفت اگر رفت و قصدن کنه قصدن یعنی خودش سبب شود برای پرتافتنش آخ کردنش در این حالت روزش میشکنن اما اگر رفت او خودش مجبور برامد به اختیار روزه رو نمیشکنن خب برای نجیس بدنش هم همین هر چیزی که پرتافته میشه نجیسه خب پر باش پر و پری دهان باشه در این حالت بنواز بکنن خب برای اگر رفت به کمی دهان باشه میگن ای از تگ معده نیست و اینو بعضی علت ها ذکر میکنن خب به هر حال میگه پیشاب آدم و از نجاست آدم و همچنین قی کرده آدم پرتفتگی دوباره اینا نجیس هستند مگر میگه که بول الصبی مگر میگه پیشاب کودک کودکی که طعام خوردگی نیست یعنی کودکی شیرخوره این نجیسه به شک شده ولی نجیس نجیس نجیسه فقط در همینجا تخفیف اومدگی که برای میگه که فیکتفا برشه کفایه میکنی به آب چاشیدنش در بالاش آب میچونی به همین کفایه میکنن باول کودک پیسر باشه اولش بچه دیم اینکی شیرخواره باشه تعریف شیرخواره رو گفتیم که اکثرش تعامش از شیر مادرش باشه اگر چی در بین یکم چگون چند میخورده باشه خب سینی سال دیگه پایینه فقط همین شیرخواره در شیر مادرش خطی تعامش اکثر تعامش یا نه امیقه گپ خوب. دلیل این چیز اینکه کودک پیشاو کودک تخفیف شدگی هست و طاقه او چشیده می شود لحديث أم قيس بنت محسن رضي الله عنه أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله به دلیل اون حدیثی که ام قیس بنت محسن رضی الله عنها روایت میکنه اینکه این نفر این زن یک پسر داشت که میدهک بود و لم یاکل الطعام طعم خور نبود یعنی حال شیرخوره بود و پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آورد و پیامبر صلی الله علیه و سلم او را در بغل خود شناندند و این کودک پیشاو کرد در لباس پیامبر صلی الله علیه و سلم فدعا بماء پیامبر صلی الله علیه و یک آب را فیراد گفتن آب بیاره فنضحه پس چاشید آب را در جای پیشاو کردگی این کودک ولم یغسله و پیامبر صلی الله علیه و سلم همین دلیل است که با و پیشاب کودک ترخوره به تانها کفایه کردنش به چاشیدنش و همچنین در باب مزی هم این مسئله گذشت در مزی نجیسه لیکن همین خیلی تخفیف آسانی آمدگی هست و اما بول الغلام الذي ياكل الطعام وكذا بول الجاريه فانه يغسل كبول الكبير اما پیش پیشاب پسر بچه ای که طعام خیر باشه طعام خورده باشه اکثر اوقات اکثر خوراکش طعام باشه و همچنین بول الجاریه و همچنین پیشا پیشاب دخترچه اگر چه شیرخواره هم که باشه از اینها ششته می مثل پیشاب کلان یعنی اینکه شوشته بشه اگه طریقه شوشتن چند خله او کسی که میگه سه بار شوشته میشه خیلی نیست سه بار شوشته میشه طریق نیست یه بار شوشته میشه و چقه میکرده میشه به همه کفایه میکنه به شرطی که این پیشو برو یه بار کفایه میکنه یا میگه دبل لباس میدی و میجه همه خیلی کفایه هست یا دو بار و سه بار و هیچ ضرور نیست اگر یه آدم بشه با که نداره لیکن مثلا مگر اینکه لباس خیلی بسیار باشه پیشو پری تری پیشوای آورختی قشمان در حالت یه بار گپ شد لیکن پیشا و طریقه پاک کردن چیزهای نجیس همیه یه بار شدن یه بار ساز شدن قطعی کفایه میکنن چند نیست سه بار شدن خب یکم چیزی که نجیس بود در شریعت و پاک کردنش با آب ششته می شود خب دیگه چیزهایی که نجیس است مؤلف میگه الدم المسفوح من الحيوان المأکولی اما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر لقول تعالى أو دما مسفوحا وهو الذي يهراق وينصب ديوم چیزی که نجیس است این خونی مسفوح پریدگی را میگن خونی که پریده شده است از مکی حیوان گوشت گوشتش خورده می شود یعنی خونی که در وقت مکه بریدن از مکی حیوان پریده میشه اصل صفحه همونی که سخم پره همون را میگن سخم پریدگی که در اول سری حیوانا بریدن میپره از حیوانی که معکول لحمه اما گوشتش خورده میشه همه چیز نجیسه خوب میگوید که اما دم الذي يبقى لحم اللحم والعروق اما خونه که اما خونه که در لحم است یعنی در گوشت حیوان میمونه یا اینکه در عروق عروق رگا را میگن در رگه های حیوان است اینا چی است اینها نجس نیست فانه طاهر و طاهر است پاکه یعنی گوشت های خون هایی که در گوشت حیوان حیوان خود حیوانی که گوشت خورده می شود یا در رگاش یا در دل و جگرش یا در لو کبوت کنک و در دیگر جاها هست یا حلال است زیرا حدیث صحیح هست که اصحاب میگن در زمان پیامبر سلام گوشت را بخوردن در حالی که خونش از لوی دیگ میریخت یعنی مثلا پختگی خون داشت او خون حلاله زیرا الله سبحانه و تعالی میگه او دم مسفوحا چیزهایی که نجیسه الله سبحانه و تعالی ذکر میکنه یا خونه که سخت پریده است خب هو الذی يهراق هر خونی که سخت میپره احراق احراق به معنی احراق به معنی سخت میپریدگی و انصب و میپریده دولین داشتگی خب خلاصه دیوم چیزی که حرامه خونی که سخت میپره از حیوانهایی که گوش خورده میشه یعنی در وقتی مکی گردن حیوان بریده میشه چهار پا بخون به نماز بکنه به نماز بکنه بله به نماز بکنه نجیس است بله نجیس است تمام همه را شوشتی، دیگه جا در اگر خون پرید ای دلش ای مثلا ای دیگه جاهاش ای به نماز نمیکنه ای به نماز هم نمیکنه و نجیس هم نیست به خاطر با اوقات اگر رفت و به همو بریان کرده شد خونالو هم که باشه خوردنش جایزه از مرغ هم همین حکم داره همه چیزها خب طریقه چی کردنش همون خودی تنها مکر ششته می شود تا اینکه در لباس نرسه خب سیم چیزی که در شریعت میگه حرامه نجیسه بول و روث کل حیوان غیر ماکول اللحم کالهر والفأر همچنین میگه سیم چیزی که نجیس هست پیشاو و روث نجاست میگه و نجاست هر حیوانی که حیوان زنده ای که غیر ماکول اللحم گوش خورده نمیشه خب گفتیم که اما چیزی که گوش خورده شود پیشاوش قطی نجاست نجیس نیست یعنی مثلا پیشاوی گاو یا بز یا گوسفند به نماز نمیکنن برای خاطر بعضی میگن به نماز که تقریبا مذهب حنفی ده است راجح همینه به نماز نمیکنن پیشاو و نجاستی هر حیوانی که گوشتش خورده میشوه به نماز کننده نیست ای گاو گوسفند بز یا نه پیشاوش به نماز میکنن شتر خیبه به طریق اولا هست زیرا شتر پیامبر صلی الله علیه و سلام امر کردن به نوشیدنش یعنی او پاکه و نوشیده میشه و شفا هست لیکن اگه گاو گوسپند چیزایی که گوشت خورده میشه و گوشتش پیشاوشان و نجاستشان تپک بکنی مثلا این نماز است خب اما پیشاو و نجاست هر حیوانی که گوشتش خورده نمیشه و این نجیس هست مثل مثلا پیشک کالهری پیشومش به نماز بله نجیسه فعری موش موش هم همچنین نجاست است خوب خب اینا گفته پیشاوی هر حیوانی که گوش خورده نمیشوه پیشاو قطعی نجاستش نجیس هست ناپاکه خب چهارم چیزی که نجیس هست در نجاست ها المیتتو خود مرده هست آنچه که ضبط کرده گیرست مگد و وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقول تعالى إلا أن يكون ميتة ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة إيه، وما لا نفس, نفس له سائلة فإنها طاهرة خب میگن هم از چیزهایی که نجیس هست این میگن خود مرده هست وهي ما مات حتف حتف حتفا يعني خودش مرده جانش بول نفس گرفته مرده گیده خد مرده شوية تشکیده هر حيوان را میگن که خود مرده هست من غیر زکات شرعی به ذبح کردن شرعی زکات ذبح میگن یعنی بریدن گردن او به ذبح شرعی مردگی هست ایش به جنگ کرد مرد یا از درای افتید مرد یا اینکه مثلا نفس گرفت مرد یا که در یگان چرس کرد مرد به هر حال حیوان هایی که خود مرده هستند او نجیسه خوردنش تامان به یگان وجه جایز نیست لقوله تعالى الا یکون میتا مگر اینکه خود مرده باشه پس این نجیسه خب فقط میگه استثناء کرده می از چیزهای خود مرده دو چیز را یکم ماهی را ماهی خود مردگیش هم یعنی ماهی مردگی را خوردنش حلاله زیرا احتیاج به ذبح نداره یعنی مکش گردنش بریده نمیشه برای حلال شویش والجراد و همچنین اه، ملخ هم ملخ جراد ملخ هم میگه ملخ هم همین حکم داره پیامبر صلی الله علیه و گفتن دو میته برای ما حلال شده است و دو خون از همون میته ها خود مرده ها یکی ماهی است و یکی ملخ است خوردن هر دی درسته ولی درسته در باب ماهی هر قدر ماهی که باشه کلان میده جایز است خب مگر همونش که زهر داشته باشه ضرر داشته باشه ولی ما اختلاف دارن درباره دلفین و درباره کرکدی و درباره چی قوله به حد بسیاره لیکن راجع همینه مادامی که دندان شکار کنی نداشته باشه خوردنش حلاله هر قدر کلان هم باشه ای ماهی ها ماهی بعضی ها میگن اگر از تا سه روز مردگی باشه جایزه اگر سه روز زیاد باشه درست نیست صحیح همینه که ماهی خود مرده حلاله خواه خب، یه هفته شده باشه یا نه میگه بالای آده خسته باشه حرام اگر تای آده باشه حلاله اگه با قول فقها است دلیل ندارد خلاص کلام ماهی حلاله هر کی که مرده باشه و چند روزی هم کشیده باشه و چند کیلویی هم که باشه مگر اینکه ضرر کنه یا اینکه دندان کنی در حقیقت داشته باشه و یا اینکه چیزهای حرام قطع کلان داشته باشه باید در حالت مخصوص با صفتی مخصوص داره برای حلال کردنش خوب جرات همچنین ملخ هم همینه ملخ در شریعت سلام حلاله هر کسی استیاج بکنه نمیخره خب، و ما لا نفس له سائله و هر آن حیوانی که همچنین خود مردش نجیس نیست هر آن چیزی که خون نفس سائل یعنی خونی جاری شونده نداشته باشه مثل پشه مثلا اینو اگر پشه یا چیزی که خلاصه کلام چی نداره خونی جاری شونده نداشته باشه در وقت کشتنش فینا طاهره نجس نیست نجس نیست خب اما دو خونی که پیامبر صلی الله علیه و گفتن دو مرده در شر... برای ما حلال شده است و دو خون خونی که خونی جگر هست یکی خونی آه، لو كابوت كونكشن میگه الطحال الكبد والطحال على دخونم هلا این خود مرده خد مرده يعني خرج مردگی ایو لیکن حلاله یکی ماهی است و یکی ملخ خب سه پنجم چیزی که نجیس هست المذيو مزي هست مزي هم همچنین آه، نجیس را گفته بودیم خب و همچنین منی هم آه، پیشا و هم باولم نجیسه وواديها مزمية وام نجسة فقد مني طاهرة قول جمهور علماء وصحيح من هيك طاهرة طاهرة يعني نجس نیست تا اینکه بینماز کنه خب المذي مجد وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه وهو نجس أكد تعريف مزي خب المزی میگه این میگه آبی سفیدی هست آبی سفیدی تونیکی هست لذی جون چسبک میگه چسبکی هست یخرج عند الملعبه بیرون میشه در وقتی ملعبه بازی کردن با همسر میگه اینو وی او تذکر الجماع یا بیاد آوردن جماع فکر کردن هم خوابگی وی لا بشهوت ولا دفق یعنی نمیگه شهوت قتی میبرویه و نه دفق یعنی مثلا نه پر پره یعنی دولینی هم در وقت پروادرش نداره ولا یعقوب فتورون و همچنین بعد از او سستی و به حالتی آدم حس نمیکنه فتور سستی رو میگن به حالتی چخیلی که بعدی منی آدم حس میکنه در بعدی مزی حس نمیکنه حتی میگه ربما شاید میگه آدم احساس نکنه به برامدن مزی و میگه و هو نجیسون، این نجیس است ناپاکه خب آلی ما بعض آلی ما حکمت چیزی که مزیره یعنی چرا مزی پشیمانی میبره یکم ترک بعضی از طبای معاصر ده میگن تا اینکه این پیشاوی که در آدم هست و همچنین راه های برامدن منی را پاک میکنه ده خاطر که بعدی منی میبیاد تا اینکه حیوان های منوی را یعنی اون چیزهایی که جرم هایی که چیزهایی که از او انسان جنین پیدا میشود تا اینکه همون چیزها پیشا و اینوای نباشه تا اینکه یارا نکشه گفته بخیل اول مزی میبره و بعد از اون منی میایه تا اینکه راه پاک باشه یعنی همون راه های مسلکی باول مسلکی باول تا اینکه حیوان های منوی که از او حجیره هایی که از او انسان پیدا میشه تا اینکه همون را نکسه حکمت های زید کرده هستن به هر حال مزی هر آن چیزی که منی میبره یا اینکه مثلا با فکر کردن خامخوابگی اینو که گفت مؤلف خب این نجیس است بله به اتفاق نجیس است يعني بنموذج كنا بله بنوتورات نوشت كنا بله لقول صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن ابي طالب توضا واغسل ذكرك فانا بس شاوك تورات كن معلومه تورات كن يعني تورات نوشت كنا واغسل ذكرك يعني ولا تتربشوا معلومه نجسه يعني من المذي ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج لانه ما يشق الاحتراز منه يعني فهم ولا لا فهم مثلا امر نكد ولم يؤمر فيه يعني فهم مثلا امر نكد بالغسل بالغسل با آبوزی کردن تخفیف و رفع الحرج اینکه از روی آسانی کردن و برداشتن مشقت غسل یعنی و مثلا عمل کرد یا کرد فقط آلت تبش گفت تمام برای حرج و مشقت اگر هر برای هر یک مزی برآمدن انسان آبوزی کنه خیلی آبوزی زیاد میکنه و من لانه من شق الاحتراز می زیرا که میگه این دشواره میگه دور بودن از احتراز دور بودن خود را نگه داشتن آه امکان نداره و هر حال هر حالت ده استادم اول زنگیری نویده خلاصا زیاد می میبیاد اگر آبازی کنی بیمار میشن خب به هر حال آبازی واجب لکن تارت طهارت کنه تارت کرده واجب است خب فقط در برای پاک کردنش یه حدیث هم از تقریبا در روایت ابو داود که طاق آب پوشیدن در مذهب هم است مذهب حنبلی ده است ابن عثیمین و دیگر علما هم ذکر کرده هستند فقط تخفیف اومده که درباره چی درباره طریقه پاک کردنش تا به آب پوشیدن چوشتن آب بشه حالت میشه لیکن ته پوشک لازم نیست شستنش فقط یا آب میچشی میشود خب اگه بهتر چه گرفت یگم چقدر این دل یگم چقدر انسان نگاه حفظ کنه و بهتره خب به هر حال لیکن جایز است آب پوشیدن خب ششم چیزی که نجیس است از نجیسات ها الودیو این ودی هست ودیش میگن ودی وهو ماء تشيكون تعريفش وهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول ومن اصابه فانه يغسل ذكره ويتوضا ولا يغتسله ودي آبی هست آب سفید ثخین يخرج است یخرج بعد البول بیرون میشه بعد از پیشو کردن خب این آب مخصوص دایی میگن بعد پیشو میآید برای بعضی ها و من اصابه فإنه يغسل هر کی ده میگه این رسید یعنی مثلا ودی براورد بعد پیشو کردن آب سفید غوث إن آدمی قد یغسل ذکره میشو آلتش را و یتوضع و طهارت میکنه ولا یغتسل و آبازی نمیکنه در مزی و ودی و بول آبازی نیست هر سه یا طهارت میشکنه پیشا و مزی و ودی اما اون چیزی که در او غسل واجب هست تنها منیه منی در غسل واجبه به خاطر همین اگر منی باید بار دیگه بیاید در حالت غسل نیست فقط طهارت یعنی در اول برآمدنش اگر رفت و با قوت برآمده باشه و با شهوت آوازی واجبه لیکن با کماندش آمده است باشه و است یا اینکه بعدی او با مزی آمده باشه در این حالت آوازی کردن واجب نیست خب این دو چیز هم نجیسه هفتم چیزی که نجیس است در شریعت دم الحیضی خون حیض نفاس هر اینم نجیسه نجیسه یعنی به نماز میکنه كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت إحدانا يصيب ثوبه ثوبها من دم الحيض كيف تصنع فقالت تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه خب يكاس از چیزهایی كي نجيس هست إن خون حیض نفاس هر نفاس به قياس کرده شو همچنين که در حدیث اسماء بنت بكر رضي الله عنها است که يك مرد يك زن و پیش پیامبر صلی الله علیه و سلام آمد و گفت یکی از ما زنها را گفت میره در لباسش گفت خون حیز میرسه گفت کیف تصنع چیکار میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن تحته تحته یعنی شکیدن میگن خون حیز که غاوسه مثلا در چی همون گفتن تح... در حوشه گفت است تحکو به طرف حجر او عود یعنی مثلا به یگان چیز میشکش همون چسبیدگی باشه این وای خون غاوسه و بعد از اون گفتن ثم تقرصه تقرصه يعني در حاشیه گفته است ای تدلکو به اطراف الاصابع والاظفار دلکن شدیدا یعنی مثلا با ناخونات سخت میشه که یا چلیکات قد سخت یعنی با شتان داده ثم تنضحه بعد از اون میجفی ثم تصالفه نوازه یعنی طریقه تازه کردن مخصوص برای خون حنیفا خون حیز نفاس همینه که اگر رفت خون بسیار باشه تازه میکنه اول خونش پاک میکنه اگر سنگ دیگه چه یا مندیل قطیده زمان خوب یا اینکه سخت شدگی باشه یکم چوقتی میکنه همون چیزایی سخت سخته مثلا خب بعد از او بعد از او با چلی چلیکاش قطی یا اینکه آوا میریزه و با چلیکاش قطی خوب تازه میکنه سخت تازش میکنه با اگر رفت رنگش یعنی مثلا اثرش بمونه اثرش ضرر نداره یعنی رنگ خونی مونه در لباس زن ضرر نمیکنه مهم که جرمش همو حسیدش از بین برده عینش از بین برده شه. خب این چیزهای یک بودن که هر به طریقه خودش چه بود این چیزهای نجیسه که و باید انسان از این دور باشه و واجب است برای نماز نمازخوان خود را پاک کردن از این چیزها خب المساله الثالثه کیفیت تطهیر النجاسه در مسئله سوم اکنون طریقه پاک کردن از نجاست ها از چیزهایی که نجیسه خیلی طهارت چه میکنی بعد حالیت بعد حالت مخصوص گفته است خب اصل همینه که بی زوال عینها یعنی از عینش از بین بردنه يعني مثلا همون چیزا پیشاور داشته باشه باید بشوی تا اینکه هم پیشاور یا نجاست درسته باشه یا خون فکر میشوی تا اینکه همین اثرش عینش خودش از بین بره خب میگه بعد میگه ده حالت داره چگونه پاک کرده میشه میگه اذا كانت النجاسه في الارض والمكان فهذا فهذه يكفي في تطهيرها غسله واحده تذهب بعين النجاسه فيصب عليها الماء مره واحده لامر صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الاعرابي الذي بال في المسجد مگر اگر رفت نجاست در زمین باشه یا در مکان در جا یا در زمین میگه کفایه میکنه با پاک کردن او به یک شستن یک با شستن قدی کفایه میکنه تذهب بعین عین نجاسه همون عین نجاست خودی همون جرم نجاست وقتی از بین میبره تمام به همه کفایه میکنه یعنی مثلا یک کس در زمین که برای نمازخانه اینوای جای همین نمازخانه ده مسجد در صحن مسجد یک کس پیشاو کرد اینوای نجاست چیکار میکنی خب فیصب علیه الماء مره یک بار آب به بالوش ریخته میشه به خاطر پیامبر صلی الله علیه و خیلی امر کردن و وقتی که اون اعرابی که پیشو کرد در مسجد حدیث متفق علیه است پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردن که در پیشو اون کس چی ریخته شود او ریخته شود در او میریزی به همه کفایه میکنه خب طریقه پاک کردن زمین یا اینکه مکان یعنی جاده زمین و جا همه یک ریختن آب در بلاش یه بار ریختنی به همه کفایه میشه خب دیگه میگه که اذا كانت النجاسه على غير الارض كان تكون في الثوب او في الاناء اگر نجاست در زمین نباشه بلکه در لباس باشه در لباس یا در ظرف ها در ستیل و در طبق و در اینوای میگه فان كانت من كلب ولغ في الاناء فلابد من غسل سبع غسلات احداهن بالتراب لقول صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفروش خب مگر اگر رفت میگه این نجاست از تک باشه نجاست سگی باشه که ولغه في الاناء خورده باشه از ظرف ولغه اما به زبانش خوردن خاص سگ میگن ده ولغه یعنی به زبانش خطی او خورده باشه خب مگه این حکم چی است میگه لابد ضروره میگه که هفت بار ششته شود اولین بارش به خاک یعنی هفت باشه میشه چینی یا اینکه در این وای اول شه به خاک میشوی چه حکمت داره عالم های معاصر طب معاصر میگه در همین آب دهن سگ نوعی از میکروبی هست باکتریا که مثلا ماده از بین برنده او همین در خاک است خب به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلام امر کردند. در چند حدیث یکیش همینه که پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن اذا ولغ وقتی که بنوشد سگ در ظرف یکی از شما پس او را هفت بار بشود یکم بارش یکم بارش بار اولش به خاک خب این اتفاق است و اجماع است میگد و هذا الحكم عام في الاناء و غیر این حکم عامه یعنی اگر سگ در ظرف یا در غیر ظرف مثل لباس ها و الفروش در مثلا پلاس و قارین و این چیزها در آوی دهنش ریخ میگد هفت بار شسته میشود در حقیقت در هیچ اختلاف نیست در ظرف ها اتفاق است ظرف ها یعنی چیزایی که در اوقات و آب نوشیده می شود ستیل و فلک و هر چیزی که در او در او نوشاکا یا خوراکا گرفته می شود این اتفاق است که هفت بار شده می شود ای آب دهنش لیکن در لباس اختلاف است لباس ده بعض علما میگن و صحیح همیه که در لباس هفت بار شده نمی شود لباس با, با یه بار شستن کفایه میکنه یعنی مثلا سگ آب سگ دهن سگ در لباس آدم در لباس رسید یا با که کفایه میکنن بعض علما میگن که جمهور است تقریبا میگن هفت بار شده میشود خب اگر هفت بار خواه میشود یکی به هر حال یک بار کفایه میکنن برای این مسئله خاصه که اذا ولغ الكلب في اناء احدكم در ظرف یک از شما خب هم سلام عامش نکرده، سگ اگر نول بزنه یا آب دهنش قطی یا خاید لباس یک کسه جمهوری ما میگه هفت بار میشوش و راجع همینه که یک بار شسته و زیرا این هفت بار ششتن خاصی ظرفا هست ظرفا در چینی و پیاله و دیگه چیزایی که هستن در همه ظرفا هفت بار ششتنه با یکم بارش به لباس یکم بارش به عجیبه به هر حال قول جمهوری ما همینه که قول محققا همینه که این خاصی چی است خاصی ظرفا هست خب ما قال أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة ولا يشترط غسلها سبع مرات خب أما ما قال نجاسات خنزير خوك ده صحيح قول صحيح از اقوال اهل علم گاه منه مثل تمام نجاسات ها هست مثل پاشه و خون و اینو غسلها مره واحده كفاية میکنه يك بار شستن یا بار كفاية میگه كي همون عين نجاست خود نجاست از بين ببره تمام و میگه شرط نیست هفت بار شستنش زیر یکم دلیل آمادگی نیست برای هفت بار شستن خب لیکن یک لیکن در حقیقت فقها قیاس میکنن خنزیر به سگ میگن سگ هم خنزیر میگن خوگم یعنی نجاست خوگی هم میگه آبی دهان هم این ویم مثل سگ میگه حکم داره راجح همینه که حکم نداره یعنی خوگ خوگ به سگ قیاس کرده نمیشه ای خنزیر و دیگر چیزها یه بار شده میشه از پیدا نول زد اینو خورد اما سگ خاصتا از زرد طعام خورد نول زد و آب خورد اینو یا آب دهنش رسید هفت بار شده میشه اولینش به کرد خلاصه خوبه با او قیاس کرده نمیشه اگرچه بعضی از فقها گفتگی است بگد و این كانت النجاسه من البول والغائط والدم نحویها فینا تغسل بالماء مع الفرک والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها اثر ويكفي في غسلها مره مره واحده اگر میگد نجاست از پیشاب باشه و غائط از نجاستی از عقیب آمگی و دم و خون همین نجاست های دیگر یعنی پیشاب و خون و اینوای میگه کفایه میکنه میگه شستن او به آب یک بار مع الفرق با اه، فرق یعنی جفیده نمیگن العصر هم جفیده نمیگن یعنی فرق اصلا صحبه ناخوناچ کردن و العصر جفیده نمیگن اول عصر یعصرو عصیر چیز جفیده شده نمیگن حتی اینکه همین نجاست برا و نابود شوه عینی نجاست اثرش تا اینکه اثرش نمانه کفایه میکنه میگن همین قطعی شده میشه و الکی میگه و یک فی غسله مرض واحده یک بار میگه کفایه میکنه یک بار شدن کفایه میکنه بله همینه اصل همینه که در پیشا و در نجاست در خود یک بار شدن یک فقط همین که اثرش باید برود یک بار ده او بیشتر میریزی که مثلا یک بار ده برود تمام مثلا پیشو باشه چی یک بار تا آدم میگیری میجه پیش تمام به همین کفایه یک بار تا آدم میگیری میجه پیش به همین کفایه های خب این بود درباره پاک کردن از نجاست های غیر خنزی غیر مثلا چی نجاست کل میگه و یکفی فی تطهیر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وهو رشه بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجاريه وينضح من بول غلامه ولحديث ام قيس بنت محسن المتقدم وكيفا يمكن میکنه میگه برای پاک کردن پیشاب کودکی که پسر بچه ای که طعام نخوردگی هست میگه النضح آب چشیدن آب بالا چشیدن آب و هو رش بالماء یعنی چشیدن آب در بالاش و خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یغسل من بول الجاریه چشته میشه پیشاب دختر دخترچه و ينضح من بول غلام و آب چشیده میشه از کفایه میکنه آب چشیدن از پیشاوی پیسر بچه و حدیث ام قیس بنت محسن پیشکی گذشت که در روز پیشوا صلی الله علیه و آوردن در بغلشان گرفتن وقت پیشاو کرد این کودک کودک شیرخوره پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن آب بیاره آب آوردن و آب رو چشیدن به همین دیگه نشوشتنش راوی میگه نشوش و نه جفیده هم جفیدن هم شرط نیست خوب میگد اما جلد المیته مأکولت اللحم فانه یطهر بالدباغ لقول صلی الله علیه و سلم ایما ایهاب دبغ فقد طهر اما میگد پوست خود مرده حیوان خود مرده که گوشت او خورده میشوه با ذبح کردن این میگد پاک میشه میگه با دباغت دادن مثل مثلا گوشت پوست گوسفند یا گاوی که خودش مردگیه بخوای پاکش کن چیکار میگه دباغت چرا میگه دباغت یعنی پوست گریفته تازه کردن و نمک کردن و در افتاقی که دیگه طریقه ها قطعی همچنین پوست قاق کردن و تازه کردن ایراد دباغت میگن زیر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هر پوستی که دباغت داده شه پاک میشود خب این مسئله گوشت گوشت های خود مرده اینم نجس بود بله نجسه فقط وقتی که دباغت بشه پاک میشود خب میگه آدم الحیض تغسیله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي اما خون حیض میگه زن میشوه لباس را تازه میکنه به آب همین خونی که رسیده ثم تنضح و بعد از اون او را میجفه و تصلفی نماز میخونه خب این بود درباره خون حیض میگه فعل المسلم يهتم بالطهاره من النجاسات في بدنه ثوبه الذي يصلي فيه لان شرط لصحه الصلاه واجبه میگه به مسلمان اهمیت میگه به پاک کردن خود از نجاست ها چی در بدنش باشه یا در مکان در جای میستادگیش یا در لباسی که هسته که در اون نماز بخونه میگه واجبه تازه کنه و پاک کنه زیرا میگه پاک کردن از این چیزها شرط برای صحیح شدن نماز است یک از شرط های صحت نماز خارجیش این پاک بودن لباس و, بدن و, مکان است برای نماز خواندن خب این بود باب نجاست ها و اقسام آن و طریقه پاک کردن هر یک نجاست همیه هر نجاست هایی که در شرط اسلامی آمده است تقریبا همه چیز ذکر کرد خب خمر ذکر نکرد عرق عرق سپیرت آیا نجیس است به خاطر چی در نجس ذکر نکرد به خاطر اختلافه بعض علما میگن نجیس است تقریبا مذهبی ها میگن نجیس خمر خب لیکن راجح همینه که نجیس نیست سپیرت قطی خمر یعنی عرق نجیس نیست نجیس یعنی چی یعنی اینکه به نماز نمیکنه حرامه ولی حرامه ولی حرام دادن شک نیست حرامه لکن نجیس نمیکنه یکم دلیل نیست برای نجیس بدنش یعنی به نماز میکاگی و ناپاکیش ناپاکی است یعنی حرام است لیکن به نماز میکنه نه به نماز نمیکنه طاهر به چه معنا به این معنا که به نماز نمیکنه چرا زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردن که خمرها ریخته شوه صحابه ها در راه ها ریختن در کوچه های مدینه و یکم حدیث مگی نیست که مثلا اونها احتیاط میکردن یا اینکه لباسشون از خمر که رسیده میریشد در حقیقت همین قول راجح میشدن نمیشدن بلکه آمادگیش نیست خب راجح همین درباره عرق یا سپرت کی به نماز کننده نیست حرامه ولی حرام مثل زهر زهر حرامه خوردنش لیکن زهر خودش به نماز میکنه به قبل دست باید گوش اینی مثل مثل حرام بودن یک چیزه و نجس بودن یک چیز دیگره بنابراین یک سپید که لباس رسید به نماز میشود خب و دیگر چی و چه خونی که آدم میوید خونه گفتیم که نجیسه خونه گفت نجیس است خب خون آدمی نجیسه و بعضی علما میگن که اگر کم باشه نجیس نیسته خونه که از تنه آدم میبرایه مذهب شافعی تقریبا همینه یعنی مثلا خونه که خون کو تنه نمیشه یعنی قول راجح همینه قولی که در لباس رسی چی به نماز نمیکنه یعنی دو قوله اکثر علما ها میگه به نماز میکنه و بعض علما میگه به نماز نمیکنه خب به فکر دیگه یگم نوعی چیزها نماز همین بود چیزهای نجاست اگه چیزهای طاهر از یک نمیکنه زیرا چیزهای پاک خیلی بسیاره نجاست ها همین است اختلافی اختلافیش همین مسئله چی هست مسئله مثلا منی هست منی آیا طاهر است یا نجیس و همچنین مسئله خمر عرق و سپیرت هم داخل می شود که به نماز میکنه یا نه همین چیز دیگه راجح همینه که منی قطعی عرق طاهره یعنی نجیس نیست به نماز نمیکنه لکن حرام است از این جهت که عرق خوردن حرامه خب بله.